indangagihe yamaze kubikubwira nuko birumvikana yuko ari igihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'umunani iminota cumi n'umunani twacerewe mu dutunge n'ibiganiro byabaye byinshi ariko kandi tubahe n'ikaze mu kiganiro cyanyu gira icyo ushikirije mwama muronka akaryo kugira icyo mushikirije nk'uko mwabyumvise ku makuru amwe muri yo nayakurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi arababazwa cyane n'indongozi zimwe zimwe zicanwa abantu mbere ugasanga harimwo na bamwe mu nzego z'umutekano babirimwo President Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuwa gatatu w'inondwi mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu abarundi bakorera mu mahanga bari mu Burundi cyane cyane hariya mu ntara ya Ngozi aho bakiriwe umukuru w'igihugu rero agasaba abarundi gufatana mu nda bataravye ubwoko n'ibindi hategerezwa kuba ingingo mperekeza ku gikorwa cyo kubaga ibitungwa bitegekanijwe gusubira gutangura mu ndwiza ku munsi wa gatatu muri izo harimo ko ibitungwa byo kubaga bizobanza kwegeranirizwa hamwe mu bibanza bizwi euh, lieu de quarantaine euh, bihamare iminsi ndwi imbere y'uko bibagwa byashyikirijwe n'umushikiranganje ubworozi ejo ku munsi wa kane mu kiganiro kubamenyesha amakuru Deogide Rurema akaba yavuze ko ibitungwa bizobagwa bitegerezwa gusuzumwa no gupimwa imbere y'uko bibagwa bimaze kubagwa no mu gihe byahejeje kubagwa Pascal Sebigo yarongoye komine Kiremba y'intara ya Ngozi yahagaritswe n'igipolisi kuri no wa gatanu ku mutahe wasohowe n'umushikirizamanza mukuru yegamiye se sentare isubiramwe imanza ya Ngozi ni nyuma y'umunsi umwe gusa ahagaritswe n'itegeko nshikiranganji rivuga ko uwo musitaneri yitwaje yitwaje ikibanza afise mu gukora amakosa atandukanye hanyuma ntiyisunga amategeko mu gutanga amasoko mu igurishwa rya bimwe mu bi eh, rya bimwe mu bigize ubutunzi bwa komine umukuru w'igihugu akaba mu rugendo yarimwo ingozi ku igenekerezo rya cyenda ukwezi kwa gatandatu ruheshi yari yasabye buramatari w'iyo ntara kugirisha inama ngo ingorane zihanze yo komine zije ahabona gutyo hafatwe ingingo nayo niyo ngabo jean Pierre musitaneri wa komine mutambo intara ya bujumbura yarahagaritswe muri ayo mabanga n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuva ku munsi w'ejo itegeko nshikiranganje rivuga ko musitaneri wa mutambu yagirizwa gukoresha nabo ubutunzi bwa komine bufatiye ku kunyuruza amafaranga yagenewe gufasha amakoperative yo ku mitumba Inama y'abajyenama ba komine Kiremba turi mu ntara ya Ngozi yarigamije gusubiriza umukuru w'inama ya komine aherutse gutanga imihoho ntiyabaye kuri uno munsi imvu n'igitigiri cy'abajyenama 35 gisabwa n'amategeko kitakwiye kuko hitavye 24 bonyene mu basibye hakaba harimo Sebigabo Pascal yumva yahavuye ahagarikwa uh, hakaba kandi harimo eh, n'abajyanama bandi ukuntu amashyirahamwe yo gutekaniriza kazoza eh, yo gutegekaniriza ibyago n'impanuka atitaho abanywanyi bayo biri mu bituma abarundi batijukira ayo mashyirahamwe byashyikirijwe ejo ku munsi wa kane n'umushyikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariko atanguza indwi yahariwe amashyirahamwe yo gutekaniriza ibyago n'impanuka mu burundi naho biruko Alain Guillaume Bunyoni ahamagarira ariko abarundi gutahura akamaro ko kwitura ayo mashyirahamwe muri kino gihe ari mu bamenyeshamakuru batatu bari bamaze kuhashika kwishyuza ibirarane by'imishahara y'amezi ane basigaje kurihwa mu mezi umunani bari baheraniwe ni mu nyuma yo guhabwa amasango menshi atubahirizwa nk'uko umwe muri bagenzi be abivuga abo bamenyesha amakuru basaba gutunganirizwa badahohotewe kandi na mugenzi wabo akarekugwa atagisabwa abamenyesha amakuru icyenda b'iyo radiyo akaba ari bo bahagaritse akazi haraheze amezi atatu basaba kubanza guhembwa ibirarane by'imishahara mu ntango z'uko umunani nuko basaba guhembwa ibirarane by'imishahara arongoye umugwi ujanye no kugwanya amabafatiye ku rudandazwa rw'abantu akabona ko mu ntumbero yo kugwanya ubwo rudandazwa hakwiye kubandanya hashigwa ingufu mu bikorwa byo guteza imbere ingena abantu babayeho hari mu ruganda rwo kuri uyu wa kane rujanye no guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe kugwanya ubwo rudandazwa Kuva amabarabara ya bururi gitega na gitaza rumonge nyanzarake acubakwa abwirizwa kongera ko kongera ko irindi kaburimbo kushe mu gifaransa itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji mu byo agejeje harimo inyubako igihe yari kashikiriza kuri uno wa gatanu ibyo ubwo bushikiranganji bwaranguye usanga umwami mwami demokarasi asamenyesha ko ibyo bizotuma amabarabara aramba kugeza ku myaka mirongo ibiri ku n'ibishasha kuko ayandi mabarabara yubatswe kera siko bimeze haribonekeza utugozi twinshi mu ibarabara rya bujumbura amakamba gushika ku rubibe uburundi buhana n'igihugu cya tanzania tumwe muri utwo tugozi usanga hari abapolisi ahandi ari utugozi tw'amatagisi ya komine bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje iryo barabara bakidoga ko biri mu bituma umwanya w'urugendo uba muremure ibituma ndetse batanga ibiturire ngo banyaruke abarundi barenga amajana abiri binjira bidaciye mu mategeko mu ntara ya kigoma mu gihugu cya tanzania nibo birukanwa ku kwezi abo barundi benshi baba bagiye kurondera akazi aho kenshi bakora mu ndimo ubuserukizi Burundi muri iyo ntara ya kigoma butera akama abajejwe intwaro b'intara zihano urubibe n'iyo ntara guhimiriza abo barongoye bajya muri tanzania kwisunga amategeko abana b'imfubyi nikora barenga ibihumbi cumi na bibiri bo mu ntara ya bururi bariko barahabwa ibikoresho by'ishure ibyo bikoresho ngo bifise agaciro k'amafaranga arenga imiliyoni ijana z'amarundi yegeranijwe uyu mwaka n'amashirahamwe arenga amajana ane Ah, kurikiranwa n'ishyirahamwe FVS abagenzi b'abana muri iyo ntara Colonel Leonidas Bandenza amaso amatari w'intara ya Bururi yatanguje iryo sekeza ryo gutanga ibyo bikoresho kuri uyu wa kane ahamagarira abataraja mu mashirahamwe no mu makoperative kuyijukira ngo biteze imbere bafashe n'imfuvyi naba ntaho nikora ne mu makuru y'inkino uburundi bwasezerewe mu nkino zo gukurakuranamo kubw'igikombe cya afurika gihuza imigwi serukirabihugu y'abakinnyi b'amahiganwa akinwa mu bihugu byabo mu rukino rwo gusubiza rero kuri uno wa gatanu intamba mu rugamba zatsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe mu minota mirongo icanye itegekanywa n'amategeko insinzi y'igihugu cya Djibouti yatumye ibyo bihugu byose binganya ibitsindo bibiri ku bindi mu nkino zibiri bacabikora kuri za penaliti intamba zikaba zakiye zisezeregwa intsinzi eh, zitsinzwe penaliti zine kuri zibiri mukanya kanya tubaha umurongo kisha kiriko kiraba mu bitungwa mhm eh none none abanyabujumbura nibo bojya kavuga bonyene natwe bwaruguru natwe turusiye dushikirwa eh urumva leta yari kwiye gupanga abantu ba veterineri bakaraba ibitungwa bikwiragiye mu gihugu cyose baheruka mu nama ngaha ibujumbura bakaba barize uko bizogenda naho iwanyu mu kayogoro bizogenda neza ah, ndibaza yuko bizogenda neza kuko eh, inama yakozwe kuri bose barazi ubuhinga bazokoresha kugira ngo ibyo bitungwa bishobore kubagwa yego aho numva ko ari sawa sawa hanyuma ikindi mhm. nacyo mm. amakuru yankoze ku mutima ni menshi kabisa muri none mhm. ashyigikiye ikintu cya mbere na mbere ntabwo gushima mm. ndashimiye ubushirangange bw'intwara hagati mu gihugu mhm. kubera kuba bwabugoje abantu bigize isiha mu kigega mm. ariko ntutukane isiha n'ikindi kintu oh, uh-huh. uh-huh. twabifata uko mm. hari amakoperative angahe yose hamwe e, nta n'izigeze zishinga izo koperative zo ku mutumba nta n'izigeze zihaba ku bwawe rero kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibizosubire kububona hoko hoko gwiki bikorwa mm. ni uko bokwama bakurikirana ibintu ababijweje nk'uko nyine mm. bigiye kurenga amazi bakamirira kure ariko abanyagihugu urumva ariko abanyagihugu urumva yuko amahera rimwe yari agenewe ntimwayaronse mwarabivutse iyo tutabivuga ubona bari guhagarikwa eh, ntibari guhagarikwa hajya akamo twaraga baragateye hari kuko hariho abakuru abanyagihugu bakurira abandi bashobora gushyika kure mm. ibarabara rikuru nimero zitatu hmm. niryo rikwiriye niryo ririmo utwo tugozi mu gihugu cyose cy'u Burundi kuko je ndatembera hmm. nta handi hantu ndabona utugozi nk'uturi mu ibarabara rikuru inimero zitatu kuba batarizi riva hehe rigashika hiryo barabara kuva ibujumbura gushika ku mugina imakamba yego gushika ku mugina imakamba ku bwawe hoko iki utwo tugozi twohava tukajya aho ahabereye ariko none utwo tugozi neza neza tuba tugamije iki ngo ngo nutwa amakori je murabona batabura udutike nyene ukuntu nyene mugabo tudashemeye mugabo ayo matike bayataburira abantu nyene bategerezwa kuyatanga twe tuba dufite ingendeshwa mm, nkawe unyongike urabona nko ku muzigo twe tuzi yuko umuzigo upakiye mm. ushobora kuva uwaho upakiriye uvaho uri shikori mhm. ugasura kure irindi koro ushitse aho ugiye kupakururira mm. yego ndetse umuyangayanga arusha kugira ibibazo ko ndazi iyo yamwundanye wowe ku bwawe ubona ho kugira ngo kumbure umuyangayanga ntahombe mu minsi ndwi aba ahombye mhm. iminsi ndwi si mike itura kirakenye cyane kuko hmm. ni muke icyo kogwa rero yo kugambana ko bupfimira mu muhana aho umuntu ayiguriye akayipima akabona ko ntikomeye ikarangura vuba ngo nta ngorane mm. Eh, mm, ningingo ingingo zitangwa n'ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo kumbure bakingire amagara y'abazokwihereza izo nyama reka eh. turindire icyumviro cyawe cyashyitse kuko ababijejwe ariko baratwumviriza gatanu kuri gatanu twizere ko bumvise igisabo cyawe kandi eh, bazoki bazogira icyo bagikozeko ego me kuko abayangayanga imidugo numva ko myinshi cyane Nole izo ngako batu wanda kutu igreni zahanu hamge. Mm. none bisa burya nk'umuntu adandaza nk'inka dufate benshi barazirangura kuwa nko kuwa gatanu mm. bagaca bazivana no mu ntara muhinga ku isoko bita mu rugabane yazifate mm-hmm. barabara kuwa mbere zikaba ziri igitega mm-hmm. none bishyitse nk'umudanaza usanga agura nk'inka zitanu aca zitwara abantu zidakomara iryo yinka mm. burya ubwacu budomuga buriya none bisabye yuko usanga zitwara nk'igitega zikazomara yo nk'iyinga mm. atasanzwe urarimiye y'ubwacu niyo yuko ibyo bintu umudandazo hava ahagirira ingorane nawe nyine njye mm, ndibaza amategeko aratomoye munengo uh, urumva ushaka kuyibaga azokubahiriza ayo mategeko ahari ubona nawe ataragomba kuyibaga azoba arayicunga ayiragire kugira ngo ntahombe yego mugabo bishyitse bikaba ibihe birebire byo gutuma yuko ibyo ahantu ikabanza kumara yinga cyangwa ho basi mm. none nk'umuntu ayitwaye ikomeye bazoyipima itabajyamo iryo raro cyangwa bayipime igiye mu iraro batarayipima igiye igwaye ntiyoshobora kwanduza izindi cyangwa baduzipima zitabajya mu iryo raro mu izo ngingo mperekeza umushyikiranganje avuga ko zizopimwa imbere yo kujya aho hantu hanyuma zipimwe ziri aho hantu zipimwe zabazwe urumva yuko zizoguma zikurikiranwa yego rero tujye turakenguruka ibyo nyine mm. mugabo hari ikindi kibazo cyatubereye ibintu mpamvu ntitwabibona neza mhm. none ikibazo bwa mbere eh, nagira ntangure nshimire umusaruro w'intwaro hagati mu gihugu mhm. oh, umuntu yakoze iciza ariko ko tumushimira kugira ngo niho kumbe oh, n'ingoga ziboneka cyane rwose mhm. kubo aserukira oh, abanyagihugu mhm. akanka yuko harimo abandi bashaka kurya imitsi abandi banyagihugu benshi mm, nk'abavuka komine mm. urabona ko ingozi bari biciyemo ibice kubira imigwi kubira ikose kominari mhm. imama n'abanyagihugu nkaca mm. mbwira abanyagihugu ati bakanure mm. bakanure babone kure cyane rwose bamenye yuko ajya amatagisi eh, burya ari bagize komine kugira ngo indongozi kumbure ntizishikigwe n'ibyo bibazo byo kubogozwa eh, zokora iki ah, ni Ferdinand rero yariko aragira icyo ashikirije ku biciro byaduze byo kwiyunguruza hari ya ibubanza ubona yuko abunguruza abantu bavuga bati igitoro ntacyo baca baduza amahera hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu uwundi munyuranye ku murongo mwiriwe yambu neza ego mhm. akabazo narifise tuganira nande kwanza ndi nkeshimana Ferdinand mu gihogazi nkeshimana ego Ferdinand uga ku ijambo iyo tuko turabarondera ino ntikunda kubatora eh sinzi gituma mwibaza ko biva kuki twese twibaza yuko aramarejwe ngira iwanyu aba adafashe neza cyane mm, hano iwacu ego ababijejwe haba mu buhinga bw'ibyuma bariko barabyumva twizere ko uh, mu minsi ikibazo kizotorerwa inyinshi ariko haheze ikiringo kingana gute mutumva radiyo isanganiro ah, iyo ndabona barondera niho ikiganiro turimo n'igira icyo ushikirije ushikiriza icyiyumviro ku makuru twabashikirije icyo eh. cyiyumviro nacyo ufise urashobora kugishikiriza ku munsi wa mbere isaha zibiri z'ijoro mu kiganiro aho iwanyu havugwa make aha undi munywanyi ku murongo alo radiyo isanganiro mwiriwe tuganira n'andi uherereye nitwa Kennedy Kennedy rero ntabwo turi ko turahuza ku murongo uwundi munywanyi yaje ku murongo alo alo mwiriwe neza tuganira nande eh, nitwa nduwimana kamarade nka ntumbereye umukike nduwimana kamarade duha ku ijambo ndu alo yewe kuri iki kintu cy'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi mhm. ingingo yo kurekura ibitunga ngo byongere bibagwe none nk'uku kuntu nk'abantu bari mu kice ubona ko ati akanyama eh. hariho ababijeje ngahi mu kike je nibaza yuko muzozironka undi munywanyi abantu benshi rero bariko bibaza yuko inka zizobagwa mu gisagara ca Bujumbura gusa ariko suko umushikiranganje bivuga kuko wanashima yakoze inama n'ababijejwe mu makomine baba abarajejwe ubworozi mu makomine no mu ntara gutyo bakaba barize uko bizogenda uwundi munywanyi ku murongo ni nawe wanyuma mwiriwe amahoro nije nsozereye ndabaye muri ni usozereye kabisa unakoresha umwanya neza zo budufashije eko sindebya ni Ferdinand ngarutse gatoya eh duga kwijambo Ferdinand ikambere na mbere rero n'ababonye bafatwa bose mhm. ikambere batangura gufata uyu muntu ariko araduza ibiciro ku kwiyunguruza kandi leta yarashyizeho igiciro ntarengwa mm. kubera ntushobora kuvuga ngo yarusigitora umucamagende ya kirozeye ariko kandi ibyo byose ngera bituma nuko iyi gitoro kitaboneka ku rugero rukwiye hoko gwiki wowe uri kuraraba gayinosa ga Ferdin eh, ikintu cyokorwa mm. ni uko eh, icambere na mbere leta yobanze karaba uburyo eh, igitoro cyoboneka mhm. kubera ibihugu duhana imbibe turi muri afurika y'ubuseruko nta bandi numva bafite ingorane atari twebwe mm. ingorane aho iri umuti ugatorwa tugushimire cyane yego hama abo nabo babogora Ah, kwizera inosa batazira munengo hari ikarusi Jean Bosco niyibizi w'imakamba mateka wo mukanyosha Fabien wo muri itaba na niyo nkuru Samuel wo Mukayogoro mwakoze kuba mwakuye mwakoze na mwebwe mwakuye ariko bitakunze ko dushobora kumvikana hamwe na mwebwe kandi bitakunze ko tubakira radio isanganiro aka kanya iba yagateguriye mwebwe nubwo urumva hari ibicamwo tubahe isango ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha zibiri kugira ngo mube muri ku isaha radiyo rero tukaba tubaseze mu kiganiro gira dushimire alphonse kubw'imana dufaje mu buhinga bw'ibyuma mwijumva omeng duwayo na gahwane gira icyo